Јас се надевам дека брат Јожи ќе успее да се вклучи. Најверојатно го немал баш вистинскиот линк, меѓутоа верувам дека ќе се снајде. Јас не само што би ги поздравил нив и супругата и баба Олга во Штип, меѓутоа би ги поздравил сите оние што не следат во моментот, затоа што не знаеме се како кава е бројката, затоа што веќе имаше, одеше реклама и на Facebook и онака сме кажувале лично така да верам дека има и повеќе може би што да следат. Па еве поздрав до сите нив, нека убаво се чувствуваат, нека бидат и они дел од ова наше семејство. Малку поинаков амбиент ќе забележат и оние кои што не следат. Сега сме во малата сала, меѓутоа тука е потопло и тука сме поблиску, верувам дека <clears throat> убаво сите ќе се чувствуваме. Значи, изборовме за вината, меѓутоа тука има уште многу нешто што да се каже за чувството на вина. Знаеме дека луѓето денеска има страшни проблеми токму со овој со ова чувство. Затоа што едноставно живееме во свет кој што е исполнет со грев. Нарушени човечки односи, ред други работи, така да луѓето имаат страшен проблем се вели дека чувството на вина е непријатно чувство кое се јавува кога на вистина или само во мислите, макар и во мислите, се крши некаква морална норма. Тогаш кога нашата постапка е морално неисправна, тогаш кога нашата постапка е морално неисправна, а самите себе си се сметаме за недостојни или грешни. Што самото ќе каже дека имаме, осето ова има директна врска со гревот, како што беше испомнато. И ова е во случај ако се уште имаме совест. Доколку човек веќе толку дали го отишел, веќе не чувствува ни вина. <clears throat> Денеска луѓето се обидуваат да го решат тој проблем на разно разни начини. Знаете, тие тензии, несоница, вознемиреност ги решаваат со лексилиум, диезепам, не ги знам понатака кои што се лекарства постојат, кои што колку може ви ќе ви помогнат, толку ќе ви одмогнат и уште полошо се чувствувате следниот пат и уште полошо па и станувате може би зависни од тие лекови. Нема решение во тоа нешто. Слушнете една изјава, што денови ја прочитав некаде на интернет. Гласи, Три кафиња, 10 цигари и еден лексилиум од Сабајле звучи многу лошо. А мене сето тоа ми е потребно за да се чувствувам подобно. Која изјава на да. еден од тие многу, многу мина кои што ете за да си го подобрат денот, расположението, мора да испијат две-три кафиња, десетина цигари и лексилиум, неизбежниот лексилиум на водници. И дали им е подобро, тоа самите си знаат. Че наистина страшен голем проблем, чувството на вина, затоа што а, гревот владее и до некаде може би од една страна е добро, што луѓето имаат таков проблем, затоа што, како што видовме, таа вина може да ги доведе до покаяние. Лекот и решението Бог секојаш го има за нас, и овој пат ќе го пронајдеме во Библијата. И за почеток ќе го отвориме, ќе отвориме во Римјаните 8 глава, оној стик кој што беше спомнат на мислам дека од отсекот од четвртот во пулката. Овој стик гласи: Така сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Неверојатен стих. Замислите си, замислите си гласи нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса. <clears throat> Чувството на вина се јавува токму поради осудата која што вие ја чувствувате заради сторениот греф, кршење на некоја морална норма или морално начало, односно заповед. Овој стих вели дека за оние кои што се во Христа Исуса нема осудување. Еве го лекот. тоа сега се тоа ќе се обидеме да го образложиме. Ова да им го кажете на некој од овие кои што сака да го решат проблемот со лексилиум и диазепам, не знам каква ќе биде нивната реакција. Че вие можете, <clears throat> свакајќи овој стик, да изтрчете сега со сета она возбуда и радост, да му кажете на некој на улица, еве, <clears throat> каде лежи зајакот, нели, каде е решението на проблем, Проблемот, тоа, каква ли реакција можете да очекуват од нив? Сигурно нема да бидат возбудени, нема да бидат радосни, како што ние можеме да бидеме, разбирајки што сака Бог да ни каже овде. За да сватиме што е тоа да не сте под осуда, односно да нема осудување, тоа прво треба да сватиме што е тоа да си под осуда и под каква осуда всушност е целото човечество и сите ние го знаеме. Да земеме овака еден пример. Веапсат, во Македонија тоа веќе секој дневија скоро почнува да биде, Веапсат заради а, значи, обвинети сте заради некој криминал. Се нормално си тече таа процедура, испаѓате на суд, тука се разгледува вашиот случај, и остат две опции, трета нема. Или ќе се утврди вина и ќе бидете осудени и нормално ќе си заработите заслужена казна, или пак нема да, да се, да се најде вина во нас, што значи дека немате удел во тој криминал, и ќе бидете ослободени, односно ќе бидете прогласени за праведни. Немате удел никаква, никаков во криминал. Значи, Да не сте под осуда, всушност со други зборови, значи да бидете праведни и оправдани. Сега ќе речете, па што има страшно сега во ова? Криминалците, тие нека да се плашат. Не сме засегнати ние воопшто со некој си нечи си случај на криминал или кршење на некој закон. Јутоа, за да бидеме засегнати, Ќе прочитаме еден стих, кој што е толку јасен, Езекијел 18.20. Да видиме што е тоа што нас треба да не засега. Точно е, Борче не сторил криминал, немам никаква досија во полиција до сега. Значи, не сум гонет по никаква основа, меѓутоа, нешто друго треба да ме засега. 18.20 Езекијел оној кој ќе сгреши, тој и ќе умре. Греот повлекува казна, како што Павле ќе каже во римјаните, плата за греф е смрт. Е, под каква осуда сме? Ние сме веќе осудени, само чекаме на екзекуцијата, да кажем. Ние сме веќе под осуда. Заради гревот, ние сме осудени на смрт. Дали сега не не засега се тоа? Знаете, сето оваа земја, како планета, самиот Јан изборуваше, оди, стрмоглаво оди кон пропаст. Таа осуда виси на целата <clears throat> планета. И сега, луѓето надвор, мислам на неверниците, се смешни и во обидите како да ја избегнат осудата сметаат дека може да избегнат некој. Знаете, може би сте слушале дека некои купуваат плацеви на месечи. Јас би купил, ако е едно евро по квадрат. Се смеам нормално. Значи, за да е избегнато судата, кое што е очигледно, луѓето веќе се свесни дека оваа планета еднаш ќе заврши. Еве вчера баш гледав некој видео што Зорица ми го пратија, беше пуштено предкумни на Facebook. А, некои тунели, канали, подземни, цели градови прават подземни, за да ете во случај, ако се случи, не знам, катаклизма некаква в 2012 или не знам кога, ќе останат живи и ќе избегнат осудот. Ајде, они се смешни, меѓутоа, ние можеме да бидеме уште посмешни од нив. Во нашите обиди да избегнеме таа осуда. Но така да се обидуваме да избегнеме осудата со редовно дајање во црква, со членство во црквата, со давање десеток, со учество во мисионски активности, и сето тоа е добро, ама дали на тој начин можеме да избегнеме осудата? Еден вели таму во Библијата, ќе ви текне кој. Па се молам, постам два пати во неделата, давам десеток од се, ама дали си о, а, од таму оправдан? Не. Не можел да ја избегне ни со тоа осудат. Значи, тие работи самите по себе се добри, меѓутоа не може да ја симнат од нас вината и срамот да се подсетиме само на еден стих во Исаија, четврта глава, од неодамна, малко малку го проучавахме едно попладне, кој што стих е всушност опис, опис на христијанството денеска, општо земено христијанството. Овој стих гласи, седом жени ке се фатат за еден маж, а жените се црквите, ке се фатат за еден маж во оној ден и ке јадеме свој леп, ке речат и ке се облекуваме во своја облека, Дај ни само да го носиме Твоето име, симни го од нас сил наш срам. Значи, денеска христијаните, така наречени, само за да го симнат срамот, за да ја тргнат вината, ако може да ја избегнат осудата, велат да се нарекуваме христијани, а ние ќе си имаме своја наука, не не интересира твојата наука, Господи, ќе се облекуваме во своја облека, односно не ни треба твојата праведност. Само да се тргне срамот од нас. Тоа не е можно да се подсетиме на Адам и Ева. Што направиле после гревот? Ајде, од смоквино лисие таму направиле некои прегачи, ама го тргнале срамот на тој начин? Не се тргат. Така. Сите сгрешија и нема ниту еден праведен, вели Библијата. Сите сме по таа осуда. Е сега, зашто на почетокот почнавме со еден совршен, многу убав стих во Римјаните 8.1, а сега зборуваме вакви работи. Знаете зошто? За да се заплашиме, го треба страв да ни влее сето тоа, за да сватиме колко е страшна таа осуда, зато што кога велиме дека плата за гревот е смрт, се мисли на смрт од која што нема вракење. Станува збор за втора смрт за да тоа произведе чувство на вина кај нас. Зошто? Затоа што знаеме од една страна дека гаолот е тој кој што ги обвинува бракета дење и ноке, дено нокно. Ама зошто? Кажавме и предходно. За да не сруши, за да не натовари со таква вина, и како и јудак што завршил. Едноставно се најдеме во ситуација да нема излез и да не уништи. Меѓутоа, од друга страна е еден друг, Во Јован 16 глава 8 стих дошол и е пратен со задача, еве каква задача, Јован 16 глава 8 стих. Ако ќе дојде тој, кој тој? Светиот Дух, ќе го увери светот за греф, за правда и за суд. Значи, Светиот Дух има за задача да не увери за гревот, да го разбуди тоа чувство на вина кај нас, се со цел да се покаеме и да, да бидеме спасени. Значи, и нашата цел денешна е таа, не да се оптовариме со чувство на вина и, и да, да, да, да видиме дека сме во безнадежна состојба и тоа е, може би, една од целта, од целите, затоа што во безнадежна состојба ќе сватиме дека решението се наоѓа само во едно место, на едно место. Значи, Светиот Дух сака да не разбуди да го направи гревот прекумерно грешен. Еднаш се секјавате, зборувавме за безчувствителни. Сака Светиот Дух да направи гревот прекумерно грешен, за да се оттргнеме од него. И сега, што е тоа прашање? Кога гревот станува прекумерно грешен? Димејте седма глава. И стих 13. Римјаните 7.13. Последниот дел од стихот, не го читам цел, за да стане греот со посредство на заповедта прекумерно грешен. Како станува прекумерно грешен? Со заповед. Кажавме, самото чувство на вина се појавува како резултат на кршење на некоја морална норма, на заповед, во случајот. Сеја Павле добро сторил што пред да ја напише осма глава римјаните, иако немало подалба тоеш на глави, ја напишал седма глава. Па нормално, седм па осум. А, зошто го велам ова? Затоа што пред да го соопшти ова големо, овој величествен стих во прва, првиот стих, значи осма глава, тој ја напишал цела седма глава за, за да ни опише една безнадежна состојба на човекот. Да се подсетиме само, 14 стих. Зошто знаеме дека законот е духовен, а јас сум телесен, продаден под греф. Така не знам што правам. Зошто не го правам оно што го сакам, туку го правам оно што го мразам. Ако па го правам оно што не го сакам, се согласувам со законот дека тој е добар. Зошто веќе не го правам јас, туку гревот кој живее во мене. Имено јас знам дека никакво добро не живее во мене, односно во моето тело, зашто желба за добро има во мене, ама не и сила да го правам тоа. И така го наоѓам овој закон, дека кога сакам да правам добро, злото е близу. Вистина, со мојот внатрешен човек наоѓам наслада во Божиот закон, но гледам друг закон во моите членови кој војува против законот на мојот ум и ме заробува под законот на гревот што е во моите членови. Павле опишува една состојба на силна вина. И тоа што правиме понатаму. Нема излез има излез. Ке извика, беден човек сум јас. И навистина е беден човекот кој што е потоларот на вината, а не знае каде да, да го најде излезот. Такви има многу, како што кажа. Кој ќе ме спаси од ова смртно тело? Смртно тело, тоа е. Грешно тело, смртно тело, води во смрт, во неповрат. Му благодарам на Бога преку Исуса Христа, нашиот Господ. Решението е во Исуса. И затоа во првиот стих од 8 глава ќе каже, оние што се во Христа Исуса, за нив нема осудување. Е сега, да видиме што значи изразот а, да се биде во Христа Исуса. Тоа е многу битно, исто да се свати. Чи нема никаква вина, нема никакво осудување за оние кои што се во Христа Исуса. Прв стих кој што ќе очитаме е самиот први стих, самиот кажува, кој се во Христа Исуса? Оние што одат не по телото, туку по духот. Не да годуваат на телото, духот, ти каже, туку на духот. Живеат духовен живот, имаат духовна заедница со Бога. Тие се во Христа Исус. Да видиме уште еден стих. Второ послание до Коринќаните 5.17. Второ послание до Коринќаните 5.17. Mm-hmm. <clears throat> 5.17, второ послание до Коринќаните. И така, ако е некој во Христа, тоа е ново создание. Старото помина и се стана ново. Што значи да си во Христа? Да си на ново роден. Да си на ново роден. За таквиот нема осудување. Тој е во Христа. Следен стих, Филипијаните трета глава. што Павле овде кажува прекрасни стихови со овие. Филипијаните трета глава, 8 и 9 стих. Во суштина, јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад, за да го придобиам Христа. И да се најдам во Него. Како? Да се најдам во Него. Немајќи своја правда, која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа. Правдата од Бога врз основа на верата. Што значи да си во Христа? Да си оправдан вера. Вдување со вера, тоа значи да си во Христа. А да веруваш, и така кој е значајно во целиот овој процес, Зошто? Еве ќе прочитаме и неколку стиха и во тој поглед во Јован отвараме во петата глава најнапред, Евангелие по Јован, пета глава 24. 5.24 Јован Вистина, вистина ви велам, кој го слуша моето слово и верува во оној кој ме прати, има вечен живот и не доаѓа на суд. Туку преминало смртта во живот. Еве зашто е потребно да се верува. Може да бидете оправдани вие со вера, ако немате вера, а ако верувате, не одите на суд. Не, не да има осудување, не, не, вопшто не се ни појавувате на суд. Нема никакво осудување. Јован 3 глава, значи повторно во Јован 3 глава 16 до 18. Јован 3 глава. 16-18. Зашто Бог толку го воздуби светот, што го даде својот еден роден син, та секој кој верува во него да не загине, току да има вечен живот, зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, току светот да се спаси преку него. Се вели 18 стих, кој верува во него нема да му се суди, а кој не верува веќе е осуден, зашто не поверувал во името на единородниот Божи син. Еме зашто е питно да се верува во сето тоа. Јован 3.36, последниот стих. Кој верува во Синот има вечен живот, а кој не се покорува на Синот, нема да види живот. Туку Божиот гнев останува врз него. Осудата останува. Кој не му се покорува, кој не верува, осудата останува врз него. А кој што верува, ќе има вечен живот. Сега се вратиме малку во Филипјаните. И оние предходни стикови да ги прочитаме. Павлевото искуство. Од е, Филипјаните, значи, трета глава, 4 до 6. Можеме да се надеваме на телото, вели Павле, ако некој се надева на телото, јас уште повише можам. Ако некој друг мисли дека може да се нада на телото, тоа јас уште повеќе. Обрзан сум во осмиот ден. ја сега она што не може да со кое што не можеме да ја избегнеме осудата. Никако. Обрзан сум во осмиот ден од Израелевиот род сум од Венјаминовото племе, племе еврин од евреите, по закон фарисеј, по ревност гонител на црквата, по правдата на законот бев безпрекорен. Ама, сето тоа беше за јубер. Безвредно, затоа што тоа не ме ослободува, не ме, не ја трга осудата врз мене. И за да после каже, толку се убави овие стикови што пак ќе прочитам. Во суштини јас и се сметам за загуба заради преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгубив се и се сметам за отпад, за да го придобиам Христа и да се најдам во Него. Како ќе се најдам во него? не мајки своја правда, која доаѓа од законот, туку од правдата, која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата. Тоа е да си во Христа. Оправдан преку вера, наново роден, живот не во тело, туку во дух. Тоа значи да си во Христа. Тогаш нема никаква осуда врз тебе. тогаш нема никаква вина, што нема осуда. Сега да отидеме во Римјаните, повторно во осмата глава, да ги погледнеме наредните стикови. Осма глава, Римјаните. Што вели во третиот стик? Зошто тоа што му беше невозможно на законот, зошто беше слаб заради телото, Бог го изврши, како? Испракејќи го заради гревот, својот син, во обличје слично на грешното тело, И поради грев го осуди гревот во телото, па праведноста што законот ја бара да се исполни во нас, кој не одиме по телото, туку по духот повторно го акцентира ова Павле. Е сега, што сага да каже Павле? Дека, заради природата во која што сме, нашата грешна природа, ние не можеме да го држиме за Ние не можеме да ја исполниме праведноста што ја бара законот. Значи, ние сме под осуда на законот. Под осуда која што е смртна казна. Значи, смрт. Поради таа наша невозможност, Бог го праќа својот син заради греот. Значи, затоа што проблемот е вистински греот својот син во обличе слично на грешно тело, за ова не треба да зборуваме што е и како е, тоа е тема само по себе. <clears throat> Па праведноста што законот ја бара да се исполни во нас, кои не одиме по телото, туку по духот. Видете, праведноста на законот се исполнува во нас, на кој начин? Кој е тој кој што, Хри... прво, Христос а, го осуди гревот во телото. И ако се сетиме сега малку и на проповета од Питер Грегори, што каже, сегавате, кој е тој кој што може да го осуди гревот? Единствено оној кој што никогаш не направил грев, како што е Исус во случај. Да се подсетиме на случајот со жената фатена во прелюба. Изнесена е пред суд, буквално. Сите ја осудуваат, грешница. Иако најмалку еден од тие веројатно бил соучесник во значи, тој греф. Меѓутоа тие осудуваат и што се случува? Исус се наведнува и почнува да пишува нешто таму во прашината, на земјата, што Елен Вајт ни кажува дека ги запишува гревовите дневни. Можат ли тие да ја осудат кога тие се исто полни со гревови? Еден по еден се тргаат, напуштаат. На крајот остануваат само жената, очи во очи со Исус. Сеја видите го Исус, кој што дојде не за да му суди на светот, туку да го спаси. Дали тој ја осудува жената? Тој дошло да го осуди греот, а да го спаси грешникот. И вели, јас не те осудувам, никој не те осудува, јас не те осудувам, ама, он е втор дел исто питен, оди не греши повеќе. Единствено Исус можел да биде тој кој што ќе го осуди гревот во телото и да ја исполни праведноста што законот ја бара. <clears throat> И сега е интересен и оној четвртиот, зашто што, праведноста што законот ја бара да се исполни во нас. Како тоа праведноста се исполнува во нас? Да се вратиме погоре. Сите оние кои што се во Христа, нема за нив осудување. Исус е тој кој што совршено го држал законот и го и ја исполнил праведноста што законот бара. Ако ние сме во Христа, ние го исполнуваме законот. Никако поинаку. Тој е оној кој што врз кого што осуда не може да падне. Никогаш не е сгрешил. Го испол, ја исполнил праведноста што законот ја бара единствено, единствено, единствено че можеме да држиме, закон, држиме законот и да ја исполниме таа праведност што законот ја бара само ако сме во него. А видовме што значи да се биде во Христа. Останете во мене како и јас во вас. Еве го повторното израз што го користи Исус и во 17 глава на Јован. Како што прачката не може да роди плод само од себе ако не остане на лозата, така и вие ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, Тој дава многу плод. Забележете. Без мене не можете да направите ништо. И ако некој не остане во мене, забележете го ова. Оној кој што нема да остане во Христа, не е во Христа, е под осуда. Како што и прачката, која што не останува на лозата, ќе биде исфрлена надвор. Се суши Таквите вели ги собираат, ги фрлаат во оган и ги горат. Еве вие осудат. Ако останете во мене, ако моите збори останат во вас, барате што и да посакате и ќе ви биде. Дори и тоа. Не може да остане молитва неуслишена ако сме во Христа. Ако имаме таа заедница со Христа. И не можеме да не го спомнаме овој случај. Захарија, овие ќе не бидат последни стикови, Захарија трета глава. Ке читаме од првиот стих. Захарија трета глава од први стих. Потоа ми го покажа Исуса велесвещеникот. За да не направиме збрка на, Ис, на Исуса велесвещеникот, ќе му дадеме име Јошуа. Јошуа, како сакате. Кој стоеше пред Господовиот ангел, а ова е Исус, тоа е веќе друга тема. И сатаната што му стоеше одесно за да го обвинува. На што ви личи ова? Судница. Јошо е обвинет, тука е Исус, и што се случува? Господ му рече на сатаната, Господ да те прекури сатано. Господ кој го избра Ерусалим да те прекури. Нели е тој главна извадена од оган? а Исус беше облечен во валкани Јошуа. Беше облечен во валкани облеки додека стоеше пред Господовиот ангел, односно пред Исус. Каква облека ли ние сме која ќе застанеме пред Исус? Исто така, валкани. Под осуда, под обвиненијата на гјаволот, кој што патем речено се многу издржани обвиненија. Многу издржани обвиненија. И се што се случува? Ангелот, односно Исус им се обрати на оние кои што стоја пред него и им рече, соблечете ги од него тие валкани облеки. И му рече, еве ја симнувам од тебе твојата вина и те облекувам во скапоцена облека. Ова е тоа што значи да си во Христа. Оправдан облечен во неговата праведност, сидната е сета вина од тебе, нема осудување. И продолжи ставите му чиста капа на главата, тие му ставија чиста капа на главата и го облекува во скапоцена облека во присуство на Исуса. Че значи, во овој еден стих, овој златен ти кажам стих што Павле го запишал е решението за проблемот на чувство на вина. Нема осудување, нема никаква вина и чувство на вина кај оние кои што се во Христа Исус. Нека му е слава на Бога, нека Бог ни помогне да наистина имаме таа заедница, да видиме наново родени, тогаш нема да видиме под осуда. Нема да не мачи никаква вина. Секојаш ќе бидеме спремни да простиме да се извинеме и ако сгрешиме, нели нормално, затоа што знаеме дека во Христа нема осуда. Нека му е слава на Бога, нека му е слава на Исуса Христа. Амин.